Herriotsak Mugimendu sozialak uinetan. poliki pentsatu osasun mentala patxada hausnartu buru jabetasuna herrien nagusitasuna lurra natura bioanistasuna txingurri hotxak Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere txingurri hotsakera. agrolo ekologia hitz egiteko saioa duzute gaurkoan urrengo orduan zuekin guztiekin egongo gera antxeta txapa, txolarre eta zintzilik irratietan. Bakizuete hemen nibiltzen garel aldatsa baratzeko kideak gaurkoan endikak eh, bakarrik utzi nau, espero dut hemenikan bi astera berriz ere hemen eh, nirekin eta zuekin egongo dela, baina eh, dena den gai pila bat ditugu urrengo ordurako eta aurkeztuko dizkizuet zeintzuk izango diren gai hoiek. eta gai interesgarriak alde batetik Kordobara jungo gera, e, eh, Somontes finka okupatua ezagutzera, orain dela hilabete eterdi okupatutako finka daura, eta lolarekin eh, hitze ingo dugu horren inguruan. Bestetik, Ustaro Baratza Kooperatibak, Beizaman eh, kokatutako kooperatiba, lehenengo agro ekologia jardunaldiak eh, antolatzen ditu eta horretaz eh, gehiago jakiteko itziar izango dugu telefonoren bestaldean. Eta bi astetik behin hemen izaten du ere bai Oihartzun Irratiaren eskutik sendabelarren atalak gaurkoan Valeria Nas arituko zaizkigun. Oie guztiak beraz gaurko txingurri hotxak honen eh, gaiak urrengo orduan zuekin guztiekin, baina hori horrekin hasi baino lehen, ba, abestitxo bat entzun behar dugu, gaurkoan saio honi hasiera emateko, aekako beteranoak eh, diskotik ateratako euskeraz, eh, abestia izango dugu antiregimenen eskutik. antiregimenekin usten zaituztet beraz eta ondoren balola izango dugu somontes finkako e, kidea hitz egiten okupazio horretaz eta nola igarotzen ari den hilabete terdi hau baita Andaluziako egoera, zenekazaritzaren egoera, zitze ingo digu lolak, e, ba esan bezala, abesti, honen jarraian. Erriotxak herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. del teléfono tenemos a Lola de la finca Somontes. Muy buenas tardes, Lola. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos hoy contigo hasta Córdoba para hablar de, una iniciativa, eh, bueno, pues que está dando la vuelta al Estado y yo creo que más allá, que es la ocupación de, de, la finca Somontes que llevasteis a cabo hace unos meses. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué, cómo, cómo fue esto? Sí, bueno, eh, desde el, sindicato al que pertenecemos, Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues nos enteramos que la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, va a poner en venta las tierras públicas que, hay. Entonces nosotros, ante la falta de trabajo que hay, la necesidad que tienen muchísimas familias, decidimos de, ocupar una finca que había más cercana aquí a la provincia de Córdoba, que es la de Sodonte. Tiene 400, 400 hectáreas, eh, no se está cultivando, no la estaban cultivando y así ya la estamos cultivando nosotros. Y tiene cuatro viviendas y tiene tres naves que no se les estaba dando, no se estaba dando utilidad. Entonces, ante, la necesidad que, tenemos la, familia de aquí, de aquí de la zona, pues eso decidimos, decidimos ocuparla para, para trabajarla y un poco poder, poder vivir, porque nosotros lo que queremos es, trabajar la tierra. Siempre hemos luchado y hemos reivindicado la tierra y pensamos que la tierra debe de ser para el que la trabaja, no para los especuladores que se la quiere, que se las quieren ceder. Decíamos que esta ocupación fue, si no me equivoco, el 4 de marzo, ya hace pues eh, mes y medio, ¿Cómo, está siendo el...? Decías que ya habéis puesto, la, que ya habéis empezado a trabajar la, propia tierra. Sí, sí. Eh, nosotros desde el siguiente día nos ocupamos el día 4 porque el día 5 era cuando entraba a subasta esta finca y desde el siguiente día pues empecemos a trabajar la tierra. Estamos eh, sembrando un huerto que al principio iba, a ser para un poco el abastecimiento de las personas que aquí estamos viviendo, pero por la solidaridad de, muchísimos pueblos de, alrededor de toda Andalucía y de Europa que nos han mandado semillas, nos han dado plantas, pues el huerto eh, se ha extendido, se ha hecho bastante grande y aparte pues estamos, hemos preparado hectáreas de tierra para sembrar pimiento de piquillo, calabacín y melón. Ya están preparadas solamente para poder poner e, el riego y empezar a, sembrarlo. Cuánta Estamos trabajando desde el primer momento. ¿Cuánta gente entrasteis a la finca y cuánta gente seguís en ella? No sé si vivís también eh, en la misma finca o cómo estáis organizando todo esto. Eh, eh sí, bueno, eh, la ocupación la hicimos desde toda eh, de todas las provincias de Andalucía, estamos constituidos eh, el sindicato, pero aquí estamos viviendo entre 25 o 30 personas que estamos viviendo desde el día 4, comemos, vivimos y vivimos aquí desde el día 4. Entre unas 20, 20, 30 personas somos fijas. Luego apoyo de muchísimos pueblos de Andalucía, de todas las provincias, están viniendo. También viene gente a apoyarnos, como bien he dicho antes, de, toda Europa, como han estado aquí la gente del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, ...CHIAPA de México, eh, de Bruselas, eh, de Francia, muchísimo, estamos teniendo muchísimo apoyo, nos están visitando y además tenemos a compañeros que llevan bastante tiempo ya aquí con nosotros y, la verdad es que estamos teniendo muchísimo apoyo de, de, todo, de todas partes. Y luego, Lola, también decías que el 5 de, marzo iba a salir esa, esa tierra a subasta. No sé si llegó a salir o cómo está un poco el tema legal. Sí, mira, eh, el 5 de marzo la, tierra entró a subasta y la última, la última vez para pujar, la última fecha era el 5, el 5 de marzo, que era la baja. Entonces, eh, eh, no echó nadie por la tierra y ahora lo que queda, lo que le quedaba era eh, negociar con una persona, con un particular, con una persona particular. Y, la verdad es que no sabemos si eso se llevó a cabo. Nosotros tuvimos una reunión con la oficina de Agricultura antes de que fue el día 12, si mal no recuerdo, y, la verdad es que el día 12 de marzo no había no había nadie previsto. Aquí se le dijo que, que tuviesen en cuenta que aquí estábamos los, los trabajadores dentro, que no nos íbamos que no nos íbamos a salir, así seguimos pensando. Eh, luego una cosa que desde aquí, desde el País Vasco, se, suele oír mucho eh, de, que pasa en Andalucía es el hecho de que existen grandes eh, fincas eh, pues pertenecientes a terratenientes o a señoritos, como igual decís vosotras, y, que no, están cultivadas, que no sacan pues todo el provecho que, que podían dar y eso vosotras es lo que estáis reclamando al fin y al cabo, ¿no? la verdad es que sí, mira, la tierra, la tierra eh, en Andalucía la tienen prácticamente entre, tres que son los grandes terratenientes, como puede ser eh, la duquesa de Alba, puede ser, pueden ser la, las Coplovi, el duque del Infantado, son tres o cuatro los que son dueños de eh, la tierra cultivable de, de Andalucía. ¿Y qué pasa con esto? Pues que estas personas lo que hacen es coger grandes subvenciones, porque las subvenciones se dan eh, ya no es por el cultivo, por lo que, se siembre en la tierra, sino que la subvención de, la Unión Europea pues es por hectárea de la que se tenga. Entonces ni siquiera eh, la cultiva, la dejan para su disfrute, pues, para, pasear el caballo, para disfrutar en la, eh, cazando, ¿vale? y, no se dan puestos de trabajo ninguno. De hecho, en estas 400 hectáreas no se estaba dando ningún puesto de trabajo, no se estaba cultivando la tierra. Y en Andalucía, pues la mayoría de la tierra la tienen entre, entre tres personas y no, y no le dan utilidad no dan puestos de trabajo. Nosotros eh, lo que queremos es eh, trabajar, trabajar la tierra. Nosotros no queremos limonas de sus agrarios, queremos un trabajo, un trabajo digno, porque qué cosa más digna que querer trabajar nuestra propia tierra para poder vivir de, nuestro propio trabajo. Y, si desde el Partido Socialista también eh, nos niegan esto, que lo que queremos es tierra que hay, porque es tierra pública, estamos hablando de una tierra que es pública, que, no es privada, que es pública, que no hay, eh, digamos, ningún nombre de ningún gran terrateniente, sí que hay una sigla que son las siglas <laughs> del Partido Socialista, pero no queremos pensar que sea otro de los grandes terratenientes de Andalucía, el Partido Socialista, porque aquí lo que estamos somos trabajadores y trabajadoras que lo que queremos, que lo que queremos es trabajar y, y poder comer y poder subsistir de nuestro propio trabajo, la tierra. Y además que existen experiencias en, en Andalucía de, cooperativización de las tierras que, también son famosas en, en, todo el estado y diría más allá, pues el caso de Marinaleda y, que, son cosas que están funcionando en, en, la práctica y en la realidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos este propio ejemplo que al, que nosotros estamos agarrados porque Juan Manuel Sánchez Gordillo pues está aquí con nosotros desde el primer momento y es como como el, que, hemos cogido nosotros de referencia. Además, eh, aquí pues nos está asesorando, eh, es, todo un pueblo el que vive de, de, esas tierras, que son 300 hectáreas, estamos hablando de 400, eh, eh, y todo un pueblo se levantó, porque ocupó las tierras, estas tierras eran privadas, eran de, del, del infantado, se consiguieron ocupar eh, y quedarse con ellas, y de ahí hay empleo en el pleno, tienen vivienda, tienen sus propias, han montado sus cooperativas, tienen sus propias fábricas, su propio molino de, aceite y, ahí podemos demostrar que si la gente, si eh, tenemos tierra, se puede trabajar, se puede crear pleno empleo y se puede paliar muchísimo paro del que hay en la zona. Pues eh, no sé si Lola quieres mandar algún mensaje. Aquí también eh, en el País Vasco pues están surgiendo eh, pequeñas iniciativas de, agroecología y, de intentos de, recuperar un poco la tierra y quizá a esa gente y, a todo aquel que nos escuche no sé qué, mensaje te gustaría lanzar para, para terminar. Bueno, sí, yo quería lanzar primero dos mensajes. primero, para decir tenemos eh, la orden del desalojo eh, porque ya tuvimos eh, una primera declaración en, el juzgado. la propia Junta de Andalucía pidió como medida cautelar que no desalojasen y la Junta pues así lo hizo y en cualquier momento pueden venir a, desalojarnos. Entonces pedimos todo el apoyo, aparte de ya muchísima gente que nos está apoyando, pero nosotros lo tenemos, lo tenemos muy claro que ante un desalojo otra nueva ocupación y nosotros, aunque nos desalojen, vamos a seguir ocupándola las veces que hagan falta y a todas estas personas que también se están buscando la vida por ahí, por el País Vasco, que, eh, crean en esta agricultura, la agricultura ecológica, pues que, que sigamos entre todos luchando, eh, que al final vamos a conseguir, vamos a conseguirlo porque no hay cosa más justa que pelear por tus propios derechos y si no se pelea nadie va a regalar nada. Entonces, eh, yo animo a todo el mundo que, que crea, que crea en, este, en esta propia agricultura, que crea en la tierra y, lo que tenemos es que, que, unirnos y apoyarnos entre todos, que al final lo conseguiremos seguro, segurito. Pues Lola, en nombre de, la cooperativa de Huerta Aldacha, que es la que se encarga de, realizar este programa en Ancheta y Ratia, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo y muchos ánimos para seguir adelante con, el proyecto que, estáis llevando a cabo. Pues muchísimas gracias a, todos ustedes. Muchas gracias a ti. hortxe izan dugu beraz Lola Somontes e, finka okupatutako kidea Eta horrein bera kontatzen ziguna itzultzeko garaia iristen zaigu Somontes e, finka lur publikoa dela esaten zigun Gainera pesoeko Andaluziako gobernuak esaldu behar zuen eh, lur saia zen Edo da eta lareun hektaria ditu oiek guztiak landu gabeak Atakaron. A la esan bezala e, martxoak lauean okupatu zuten pinka eh, finka hau sindikato andaluz de trabajadoresen e, pean edo antolatutako ekintza batean eta beraiek aldarrikatzen dutena zutena eta dutena lurra lantzen duenarentzako izan behar zela esan bezala martxoak lauan okupatu eta horrengo egunean jada hasi ziren lurra lantzen hasieran bakarrik e, beraientzako baratza inbar zuten baina elkartasun ez ba, jasotako hainbat materia hainbat az eta landare e, izan da, ba, aratago jundira eta baratza nahiko handia martxan jarri dute. Andaluziako hainbat lekuetatik elkartutako jendia dago bertan, hogeita bost, hogeita mar pertsona inguru bizi dira okupazioa eman zenetik e, finka horretan, eta jende askoren babesa esan bezala laguntza jasotzen ari dute. Roja Lola que esaten zigun laguntza hori inguruetatik Andaluziatik bertatik e, eh, iristenari zaiela baina Europako hainbat tokietatik eta aratago MST eh, Brasilgo MST movimiento e, sin tierra E, delako jendia egondu da bertan txiapaseko nekazariak baitare Bruselako eta Frantziako besteak beste jendia egondu da bertan Alor legalari dagokionez, ba, subastan jarri zuten e, lursail hori, baina e, eh, etzen eroslerik eh, agertu eta pesoek e, nolabaiteko negoziazioak hasi zituen lursaila saltzeko, baina okupazioa eman zela eta ba, beraien kontra ere bai epaitegian jarri zuen salaketa eta lolak esaten zigun ba, desalojo mehatxu etengabea dutela okupazioa eman zenetik. Andaluziako lurren eta nekazaritzaren egoera hitz egiten zigun baitare lolak esaten zigun eh, bertako lurrak, ba, gutxi batzuen eskutan daudela oso lur sail handia dituztela e, baterrateniente hoiek eta ez dutela inungo asmorik ba, bertan lana sortzeko edo nekazaritza produktibo bat martxan jartzeko baizik eta diru laguntza handiak jasotzen dituztela eta beraien plazerrerako finka bezala erabiltzen dituztela lur sail hoiek aldiz e, somonteseko okupazioa eta oroar e, sindikatu andaluz de trabajadores eh, sindikatuak eskatzen duena da lurra baldarrikatzen ari dutela, azkenean lan egin alizateko izateko bertan ez dutela besterik eskatzen baizik eta lana. bestetik e, kontatzen zigun, ere bai, badaudela adibideak nunolako olako okupazioak funtzionate duten Andaluzian, marina kasua, lurrak okupatu zituzten, orain dela urte asko, lure un hektaria okupatu zituzten bertan, eta kooperatibizatu zituzten bertan, Eh, herri osoa bizi da iaia kooperatiba horretaz eta irureun hektaria horietaz gogoratu somonteseko finkak e, eh, lareun hektaria dituela orain arte inork e, inori lana eman eman gabe. Azkenik e, lolak eh, aipatu digu berriz ere desalo jomeatxu hori dutela gainean eta baita ere ba, esaten zuen azkenian e, bai hango, bai hemengo Euskal herriko eta mundu osoko nekazari, nekazariek ba, elkartu bat egin behar dutela eta beste nekazaritza eredu baten alde egin. Hoxe izan da beraz Lolak kontatu diguna Kordobako Somontes finkatik, orain reincidentes talde andaluziarrarekin jarraitzen dugu txingurri hotxak entzuten ari zarete. Atapiados con chaquetas modernas, te refriegan su prepotencia. Mirales, mirales, corderitos con carne. Cuando entras en una de sus madrigueras, te sorprende ver ¿Cómo se puede trabajar tanto? Todo el mundo se pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Esa nueva oligarquía, ¿quién es? ¿Quién es? Jornaleros y estudiantes, ¿ven qué? ¿Quién es? Esa nueva oligarquía, eta txingurri hotxak honetan sendabelarren atala izaten dugu bi astetik behin oi hartzun irratiaren eskutik gaurkoan valerianaz arituko dira goazen entzutera beraz sendabelarren atala txingurri hotxak saioan Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Kaixo. Egunon. Zemouz. Ondo. Ondo, bai. lasai bili algea aste honetan. Ni normali nahiko lasai ibiltzen az. Bai. bai. Bueno, bakit gaurre lasai garrian inguruan haituko gehala, ezta? Bai, bai. Bueno, ba, nahizunean, hasiko gea. Bueno, gaur, azteko Balerianakin hasiko ga. Mm-hmm, aski ezaguna, eh, bai. Valeriana. Hain zabaldua eta hain gaizki erabiltzen duguna. Ah, bai, ah, bai. Ha, behitu, banik erabiltzen dut eta agian gaizki erabiltzen dut. <laughs> ba, esan, bai, esan. Bain komentatu zen, nien etxizula ez erriten. Bai. Ta... Kapsulan gixan eh, asinitzen hartzen gego. Esplikatu gozatxut, nun... obeto xio. Bai. Bine, bueno, esan, Esplikatu gozatxut zergatik. Bai. Valerianan beste izenak, eh, hierba de los gatos, Valeriana menor eta Valeriana silvestre. bezala Bezela, izautzen da baitare. Latinez, Valeriana officinalis. Uh -huh. eh, sustraiak erabiliko txugu, toxizidea daikeztu, minon, dependentzia sordezake, Eta denbora luzez, bea bakarrik, ibili ezkeo, zereborroko arazuk ematen ju. Beldurtzen hain ja, eh? <laughs> eh? olio esentziala ez da ordu eta laktantzian erabili ber. Ez, beldurtzeko baina ez. Ba, denbora luzez esan nahi du igual bost urte jarraian. Egunero, egunero. Deskantso gabe, ez? Ez dara ez da landare arriskutsua, minon, bai jakin, ba, oi, dependentzia sortzen dula, batez zenetzako bida importantina, ez? Mm Jendik ez du guste, Mino, bueno, kontuz, erabilitzeko sentidu hortan. E, zertako, ba, dena dakigu bezala, lasaigarria da, minon ez dakigu antiepileptikuare badela, sukarra jisten dula, uh muskulatura relajatzen dula, eta sistema nerviosua erregulatzen dula. Mm -hmm. kuriosidade bezala, esango dut, e, katuentzat excitantia dela. Horregatik da hierba de los gatos. Bai. Ah. Eta katuak jaten badu e, valeriana, bai. mozkorra baleo bezala ibiliko dela. <laughs> bai, oso kuriosua da. Ikusi altzukatun bat hola. Nik ez dut ikusi, minon badut lagun bat, ikusi duna gaina bekatua bai eman zeian <laughs> eta esaten du baiet, baiet, baiet. Arron erotu mentzitzaion katua. Eta pertsona ez altzegu berdina pasako? Ez ez? Ba, akaso batzuri bai, ze Aha. badaude pertsonalidade oso oso katua bezelakuk dinak, ez? Bado jendia, bueno, ba, indiluak, Amerikako bai. esaten ezaten dute pertsona bakotxak animali bar dakala, ez? Mm Orduan, bado jendia katu bai. katua amaten duen, bai, bai, bai, bai, bai. dut bat. Bai, nik ebai beste bat, bai. Orduan, akaso pertsona bintzat, ba... Bazpare urruti. ba, ez dakit, eh? igual ez duze ikusiik, baina, bueno, igual baita ere duzer ikusia, ez? Eh? E, eh, Ameriketako indiluak asko dakite gauza hoi buruz, eta, bueno, mhm errespetu gabintzat merezi dute. E, eta baita ere kuriosidade bezala, ba, fitoterapian erabiltzen den landareik garratzena dela. Mhm. Vamos, txarrena, gustoz. E, lehen esan bezala e, oso erabilera oso zabaldua du mm eta bakarrik erabiltzea ez dela komeni eta valerianan trukua hortan do beste landarikin nastia E, eh, Valerian anazten bazu tilakin, kamamilukin, mola, guain okurritzen egin hau, eh? Bai. Tila, kamamilua, oikiruak. Bai. Segurazki efektua askoze guai izango da, bakarrik Valerian hartzia o bakarrik tila hartzia, mino. Mm -hmm. duzu juzu, bila totalmente desberdinak, ze balerianak sistema nervioso zentrala relajatzen du, eta tilak estomaguko sistema nerviosua relajatzen du. Orduan, mhm. bi sistemak relajatu ezkeo, ba, asko ze gehiago nabarituko genuke efektua, ez? Bai, nik galdera bat, erraualare, ba, ez dakit, urduri gauden eh, momentu bateak ore, Ez dakite, eh, momentuan iten du efektua, o adibidez, azterketan duen pertsona batek bai. Eh, prebeitu dezaken, eta lehen hostik hartzen, ez? Bai. O, igual efektu gehiago ingo diguela. Eh, Normalin lehen hostik hasten baldin maza, e, efektu gehiago zaitu noski, zertikan, sistema nerviosua erregulatzen naiza? za. Mm Eta gutxi gora bera zenbat egunetan hasi berko geinake hartzen. Uf, pertsonan baitan, pertsonan Baitan da. Hoi, mm-hmm. pertsonan urduritasunan baitan, do. Bado jendia oso lasaia dena, eta bado jendia, pues, hola, kriskitin batin salto bat itentzatuna, yeah. ez? Ba, bueno, mm-hmm. ba, horrek geixio, denbo geixio lehenoztik hartu berko luke, o cantidad de pixkat geixi hartu berko luke o bueno ez dakit. Mm nik uste norbeak hartzen jola ta baina ba, bueno, ba, bat hartu probatzeko bai. egun batin eta ikusi ze efektu egiten zaion. Mm Vale. Mino, bueno, aste betero lalen oztik hasi ezkeo, egunin iru bat infusio hartzen, nik uste nahikoa. Vale. Geo, e, eh, balerianakin e, eh, baitare pasatzen da, jende asko komentatzen hau behintzat, Esaten dute, Valeriana hartzen hasi denetik tontua dela, o tontotuta bezala... Tontotua sentitzen dela? Tontotua ah, sentitzen bai. dela. horren, aspektutan? Horren historia da, e, estresak aindaka hartua pertsonoi, bai. haindo oituta, denbo guzilan, sofan eseita eontare, jagauin, eon berdu beti zerbaititen pertsona horrek, Orduan, Valerian hartzen du nola lasaitu egiten den eta mm, estres hori kendu egiten zaion, be iruitzen zaio ez dela zerriteko gai. da. Eta ez da ah. hoi, ez da historia hoi. Historia da benetan eon bertzun bezala zaudela. Mhm. bueno, ez dakigu hoi iten ez? az, ez dakigula jarri ta lasaioten. Ez dakigu o lagunekin elkartu igual taberna batin, xeita jarri mailan, eta ez dakigu lasai xeita joten hizketan beti Muitzen, Muitzen o, o hanka, bestea, ja. eta hoi urduritasunak dia, ez? Bai, bai. Orduan, ba, bueno, ba, hoi pixkat landu berko genuke baitare, ba, jarri eta aioten ikasi, ez? Mm -hmm. Bueno, ba, hoi, beste kuriosidade bezalare, ez? Vale. E, nola erabili, ba... Bai. Netzako efektibuna tintura, tintura mm -hmm. o estraktua. Eta tintura iteko, mazeratuko txugu. Tintura hogeita boz gramo sustrai, eun mililitro alkohol irurogeita mar gradokuak, amarregunez eukiko dugu mezkla oidena potuan, mm -hmm. amarregunak ondoren kolatu, eta hartuko txugu amarritoti egunin irutan, eta amarritoti oheratu aurretik. Irutia asko ez? Bai. Mhm. Izango, os, guztira egunin berrogei itoti. Mm. Izango liake. Vale. E, eh, oeratu aurretik hartzeko arrazoia da, normalin oso estresatuta gaudenin, lo hartzen dugu nekatuta gaudelako, baina ez dugu deskansatzen. Urreko egun ingeikitzen ga, nekatuak guendik, bai. lo gehiago nuke, mm ba, sensazio hori ez eukitzeko. Ah, bitu. Benetan lotan relajatzeko. Vale. E, eh, baitare, hartu posile dugu bainua, gorputza relajatzeko, muskuluak eta relajatzeko. Ta hortako ingo dugu, egosiko txugu, irureun gramo sustrai e, trituratuak, txikituak, bilitro uretan, ordu erdi batez hola, egosiko txugu. Geo, bainera bete, bai. eta ura hoi, egosi dugun ura hoi, bere belarta guzti, trau, bainera dagota, o bestela belarrak enduta. Ni normalin belarrak ba, entzen jut, ze geo bestela dena zulotik joten da, Bai. Eta haino gustatzen. Claro. Ordu kolatu. Kendu ta ura eh, bakarrik. Eh, da sustraioi denak zakarrontzian bota o konpostajeko ozean Bai. Eta ura bakarra bota. Eta baina bainua hartu. Ta sentitzen da o? Mm, benetan relajatzen du. Bai. bai oso relajantia da. Bakarra pues oi, bizkat koinazua da, lana, lana ez? ez? pena merezi du. Netzako bai. Ta gozen badenbo eutentzia hor bain, bainua, no? arte. <laughs> <laughs> Erki, erki, erki. Aguantatzen zuen arte. Oso, ondo, oso, ondo. Zegeio, zegeio. Eta baita ere hilaike ardua. Ara. Eta ardua iteko mazeratuko txugu. Eun da, gramo sustrai, mm litro bat ardotxuri txuri, amairu egunez. Eta ondoren kolatu, eta otordu bakotxan ondoren, ba, kopatxo txupito mhm. txiki bat. Hoi da. Eh, vale. E, bueno, ba, magian ingurun Valerianari izpiritu lasaia eta konfiatua ...esaten zaio. Bueno, ba, esan guratxua, ez? <laughs> izpiritu lasaia eta konfiatua. Konfiatua, ba, gaur egungo gizartin... Berdena, ez? Sobretodo falta dena, ez? Oida, oida, Konfiantza inorrek ez dugu bestiangan konfiatzen, eta askotan gure buruangan ez dare, ez? Bai, nik uste dut azteko idela, bakoitza bere buruangan konfiatzen hasita. Bai. Bai. Ez? eta ez eukitzeko bintzat. Bai. Enbeste beldur eta... Hoi da sekretua, ba, zure buruan konfiatzen zunin, azkenin, poliki-poliki... Bestian ere iten da. Hoi da. konfiatzen ikasi bergenuke bintzat. Ez ba, guiten, bai. bueno. E... ez dara, eh? Bineo, bueno. bueno, orokorrin, bai, orokorrin. orokorrin. E, bai. gure buruakin eta bizitzakin lasaioten laguntzen digu, ba, uh -huh. landare lasaigarri guzila bezala, energia undikua da, eta gaina femeninua da. Orduan, emakumintzat, ba, nahiko landare potentia. Mm -hmm. Eta transmititzen duen energiak, ba, bizitzan aurrea seitzeko indarra ematen digu. Beldurra dugunin eta esperantza falta dugunin, ba, konfiantza ematen digu, ez? Orduan, ba, bueno. Interesantia. Eh? Interesantia, bai. Bai. eta sendabelarren natala horren ostean eh, dut duzute entzungai txingurri hotxaken jarraitzen dugu antxeta zintzilik txapa eta txolarre irratietan eta besti honen ondoren itziarrekin hitz egiteko aukera izango dugu bera ustaro kooperatibako kidea da eta gaurkoan berarekin eh, antolatzen dituzten lehen agroekologia jardunaldietaz arituko gara. telefonaren bestaldean itziar daukagu, ustaro kooperatibako kidea, arratsaldeon itziar. Berdin, arratsalde. Eta bueno, gaurkoan eh, zurekin itzein behar dugu, antolatzen dituzuten, e, kooperatibak antolatzen dituen lendabiziko agroekologia jardunaldien inguruan. Azalduko diguzu zer, e, zer diren agroekologia jardunaldi hauek? Bai, zeiatuko naiz. <laughs> E, bueno, agroekologia jardunaldi hauek dia azkenen e, topaketa batzuk e, baizenak esateun bezala agroekologiari buruz hitz egiteko. Orduan pixkate gure, osea, ni komentatu dezun bezala, e, ustaro, kide, usta, ustaro kooperatibako kidea naiz, e, lantaldekua, eta pixkate nahi hori sortu zen nori, lantaldetikanez eta ikusita, bueno, ba, bagendulak keska bat e, gizarte mailan incluso gure konsumitzaiekin zeulertzean agroekologiaren ingurunez, ez dela bakarrik ikon konsumitzia, e, kontestualizatzia, pues hori Euskal Herrian gaur egun e, kontestu soziopolitiko baten, eta horren aritikan ikusten genun beharrezkoa zala, pues, e, termino hori gizarteratzia eta zabaltzia. eh praktikan egiten dugun gure kasun, e, kooperatibaren bidez e, kontsumoari dagokionez e, astero edo egunerotasunean ba, marko teoriko batera eramatia, horreatik hori hortikan sortu zan ideia. Mhm. eta jardunaldi hauek hainbat e, eh, burutan ospatuko dira, bai e, zarauzko putzu zulo gaztetxean, bai eh, zuek zaudeten herrian bertan beizaman, ne bauzu jungo pixkata saltzen, asita asteburu honetatik honetatik, apirillako zazpian eta hogeita sortzian egungo diren ekimenekin. Bai, Bai, <clears throat> komentatu ezun bezala pirilako goita zazpin eh, zarauzko gaztetxian e, eh, putzuzulon e, izango alenengo itzaldia, emango duela, emango dutela e, Manuel Lizkanok eta Borka Martinezek, eta, bueno, ba, izenburua da la patata ideal, ez, izenburu e, itzaldionek, eta bizkat e, eh, bi, bueno, ez dakit ezautzen, zuen e, eh, bizlaria edo, baina nahiko plano teoriko batetikan, pues, kokatzia gaur egungo e, nekazaritzak eta e, ze alternatibak ditugun e, nekazaritza horri ez e, egunerotasunian e, izango litzake berra da kontestua. Mhm. Beraz hori gaztetxe, eh, putzuzulo gaztetxean, e, ostiral honetan zazpietatik aurrera, eta larun batian e, eh, beiza maragoaz, egun osoan zehar hainbat ekimen egongo direlako. Bai, e, bueno, komentatu bezala, hori beizaman kokatzen dugu larun bateko, bueno, e, pasira eta e, arratzalde neongoan e, edo kolokioa, Eta bizkat, e, nahi genuen, behizaman baitere guan bizigialako eta eh, hemen bizigialako eta lana bertan egiten deulako, herri oaindikan e, eh, oso bueno, landa ere mua da, e, bai oreografikoki eta bai nekazari bueno, ba, e, proportzionalki behituta, ba, nekazariko purua oso altua dalako. Eta ordun e, <clears throat> bertako bueno, pues, e, nekazarikin kontatu, kontatuko dugu beraiek e, esplikatzeko ez, e, ibilbide batetik osea, oniz izangoa pasira txiki bat, eta beraiek azalduko diute, ba, bueno, e, industrializazioa baino lehen nola izatezian gauzak e, nekazaritza ingurun, eta ondoren ze aldaketak eman dian, ez? Beraiek azalduz, ba, pasira bat egingo dugu ikusita, hemengo geografia nolako dan, eta, bueno, pues, beti danik hemen zerre dan, eta gaur egun zerre Ondoren bazkaria eongoa, eta Ratzalden Pablo Sastreke e, eh, idazliak e, emango itzaldia, bueno, Euskal Herria batzararen estatusa, ez? Eh, galdera ikurrakin planteatzen berak, eta hor guretzako hain pizka zalantzada beak e, ze planteatu nahi diun, baina, bueno, pixkat ezagutzen dugu eta, pentsatze, bueno, badakigu oso interesanti izango ala. Eta hemen, ba, bueno, e, nahi deuna da, ba, pixkat hori komentatzen izuna. Bizaman bertan, kokatzia e, nekazaritza e, industrializazioa baino lehen. Hori da, ez dugu aipatu, asteburu osoko nolabaiteko leloa dela modernitatea, kultura eh, errikoia edo kultura ne, nekazal kulturaren aurka eta progresoaren mitoa, ez? Hori da, hori da. E, asteburu horretan itzingo dena gutxi gora bera. <clears throat> Bai, hori da, hori da, bai, bai. Eta gero beste gai batetara nolabait pasatzen gara, eredua gorro industriala eta e, balikagaien krisia. Bai, hau izango maiatzak e, lauen baitare erratxaldeko zazpiretan zarautzen baitare, zarauzko gaztetxian, eta itzaldi hau emango bueno, e, eh, Madrid dator e, Jose Angel López, ekoizle bat, agroekologikoa baitare zehatzeuna, eta hanbu dala e, baserretar bat baitare, eta hene sindikatuan daun e, pertsona bat, teknikari bat, Orduan pixkat hemen e, kuestionatzean da, edo itzaldia jungoa, pues, agroindustria eta e, likaduran ingurun bizi edo bizitzen ari gian krisis e, hori ez. Ordu bizkat, e, agroindustriala e, ereduak nola gaiz, e, gauzatu duen krisisa eta nola, bueno, eta bizkat, perspektiba hortatikan e, ze eragina arian jasatzen e, modela, agroindustrial hortatik, ez? Hmm. Maiatzak amaikera basatzen gara honen bestez, eta bertan ba, krisi energetikoa, lehen e, elikagaien krisi, eh, krisia, eta beste bat gehitzen zaio gaur egun eh, energetikoa dena, eta hori bai. nekazaritzarekin lotuko duzute. Hori da, hori txaldi hori emango Pedro Prietok, e, beha askoaritzala krisi energetikoaren inguruan, Eta bakomentatu duzun bezala krisis energetikoa eta nekazaritza eta bioiek pues, eh guretzako inoiz baino gehiago baitare lotura dakate. E, agro eredu batetikan, segun eredua bultzatzean e, energia, bueno, pues, e, zenbait energi klase ez, eta horrek izugarrizko eragina izango e, gaur egun erabiltzean nekazaritza eredu industrialetatik eta bizkat eh, horri aurreiteko eta alternatibak sortzeko ba ber e, beak ze hori da planteamendua. Mhm. Eta azkenik maiatzak 18an agrikultura ekologikoa versus agroekologia. Bai. Hemen, <clears throat> bueno, que lo da la, o market que eh, da ustaroko beste lantaldeko, bueno, beste koizle bat, beste bazarritar bat, eta mark dala, bueno, e, laun katalan bat e, ibiltzeana, pues agroekologiaren inguruan ikerketak eta mugimendu, bizarte mugimendutan e, harremanetan beti lanian horrekin, Beraik, e, planteatuko dute, e, pues hori, e, agrikultura ekologika versus agroekologia, ez, ez tala iguala, eta ze matizak eta ze gauzak azpimarratu behar ditugun e, diferentziatzeko zer dan bat eta zer dan bestia, eta aregeiago, bueno, ze kontraesanak sortu daitezken eta e, bueno, batetik eta bestetik ez? guk e, beti behintzatu ustaron aipatzen dugu agroekologia egiten deula, ez agrikultura ekologikoa edo nekazaritza ekologikoa, eta guretzako pues, beste edo zein arlotan bezala ez da bakarrik eh, norberari behira egiten deuna postua, ez da bakarrik guk osasuntzua jatia, baizik eta ingurun sortzen deun dana ez, e, baldintza sozialak eta kulturalak bermatzia gure egunerotasunian eta guretzako pues, horretik agroekologiaren konzeptu askoz aberazgarriago da e, nekazaritza ekologikoa baino. Eta gero nahi izun galditu ere bai, jardunaldi hauek nekazaritzakin zerikusia duten pertsonei zuzendua dira, edo, edo eh, parte hartu dezake? Ez, justu eh, jardunaldi hauek eh, daude pentsatuta edo entzako ez, e, ez dia inundik eta inoan nekazaritzarekin lotura e, duten pertsonentzako, badiala ere bai, baina ez, e, nik uste planteatuta daudela edo zeinek e, gure buruari ba, kuestionatzeko zenbait planteamintua eta refleksionatzeko pues, azkenen finen baitare gure kontsumoren ingurunez e, horren atzetikan abeti ba, kontsumoa kuestionatzen dugu eta eta gorrengo gizarte honen funtzionamentua. Itziar, ba, mi esker gurekin egon izanagatik, eta nik uste jarretuko dugula honen inguruan hitz egiten, zesan bezala, ba, hainbat eh, egun e, iraungo ditu, edo hainbat e, eh, aste burutan zehar izango dira jardunaldiak, eta beraz, saio honetan, ba, saiatuko gara alde neina mintzat, honen jarraipena egiten. Oso, ondo, nik gauzatxo bat komentatu nahi nun mm -hmm. e, egunero ba, e, zarautzen itzaldiak e, inondoren, egongo ala, pues, afari munko zerbait prestatu deuna pixkat finanziatzeko jardunaldiak, eta <clears throat> larun baten bertan ere bai, e, bueno, pasira inondoren, baskaria pasira arratsalden izangoa hitzaldia eta orduan pasira eta itzaldin bitarte orten, eguerdian baskaria antolatu dugu nahi nintzako Orduan, pues, bueno, etortzen baldin bada, entzutia eta konpartitzia beriritzia pues, animatzen ditugu denak ebai ondoren ba, afarita edo bazkarita. Oso ongitziar, ba, mi esker berriz ere eta horrengo bat arte. Bale, eskerrik asko zuei, ondo segi. Herriotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. izan dugu bera zitzi arrustaro kooperatibako kidea eta gogoratu asteburu honetan hasten direla agroekologia jardun aldiak e, eh, ostiralean putzu zulo gaztetxean eta larun batean aldiz beizaman bertan denaren informazio guztia ustaro kooperatiba.nireblog.com e, eh, web horrian aurkituko duzute gukemen amaitzen dugu gaurko txingurri hotxa gogoratu zuekin guztiekin egongo garela urrengo astean bitartean ondo izan, aio! 啊。 poco a poco lo que se ha venido construyendo